Що це? спитала вона. Ну, скоро дізнаємось, відповів Бушрон. З надвору уже потягло холодним повітрям. Ми вийшли, я був останнім. Розбудіть батька, сказав я Лідії. Так буде безпечніше. Не лишайтесь тут сама і замкніть за нами двері, гукнув Бушрон. Добре. Ми почули, як повернувся ключ. Ніч була темна, хоч в око стрель. Два вогники перетнули мостовий шлях за 50 метрів попереду. Ми побігли туди. На розі дубової алеї перестріли двох жандармів, що бігли з правого боку. Це туди. Ми повернули ліворуч. До нас приєдналося ще троє жандармів. Острів був у прямому розумінні нашпигований ними. Цятка електричних ліхтариків гайдалися у темряві, наздоганяли одна одну. За віконницями будинків спалахувало світло. Це там. Над одним ганком платанової алеї яскраво сяяла лампа. Наша група подолала огорожу, перетнула садок. На ганку, оточений жандармами, стояв чоловік у накинутому просто на піжаму плащі. В садку, у садку, говорив він. Я я почув кроки на алеї і вистрілив. Інспектори рішуче розштовхали жандармів. Я прослизнув слідом. Чоловік і досі тримав у руці револьвер. За ним у коридорі цокотіла зубами стара жінка у накинутому на плечі пальті. Лягайте спати, лягайте спати, пані, е, бо застудитесь, звернувся до неї Багар. Ніщо вам більше не загрожує. Лягайте. Чоловік з револьвером показав Бушронові, куди стріляв. Мені здалося, там ну, трохи лівіше від дверей хтось скрадається до чорного ходу. А ви нічого не розгляділи? Ну, наче бачив когось якусь тінь. Але ж ви розумієте, в такій темряві ну, я вистрілив ще раз. Ви не спали, коли почули кроки? Я був уже і ліг, але не спав, ні. Мабуть, ніхто не спав на цьому кутку. Світячи собі ліхтариками, жандарми розбіглися садком, видивляючись слідів. А ви замикали браму перед тим, як іти спати? спитав бушрон у Звичайно. Інспектори ще раз спустилися до садової брами. Один із жандармів блиснув ліхтариком. Замок був виламаний. Напевно, ломом. Господареві не примарилося. Лейтенант не з вами? спитав інспектор у жандармів. Він щойно був тут і наказав обшукати садок, але нічого не видно навіть з ліхтариками. Виїзди з острова блоковані? Так, вартові на місцях. Ходімте, покликав я Мореллі. Ми повинні взяти участь у цьому полюванні. Візьміть ось мій ліхтарик, сказав інспектор Багар. Інакше вас можуть підстрелити. Троє жандармів попрямували вузенькою стежкою у поперек Платанової алеї. Ми пішли слідом перелізши через невисокий паркан. Усе відбувалося у цілковитій темрявій тиші. Те, що переживали ми, нагадувало радше епізоди з історії Макі, коли хрипкоголосий ворог переслідував партизанів. Мене охопило відчуття первісного жорстокого полювання – Убивця був тут, на цьому острові. Мабуть, причаївся десь за деревом.